شهيدا مطواه الثرى وحيدا فريدا لا تقولوا لقد فقدنا الشهيدا مطواه الثرى وحيدا فريدا أنا ما مت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا تحولي عند ربي بعثت خلقا جديدا فاصنع اليوم من شموطاحي يبعث النور في جبين الصباح يبعث النور في جبين الصباح ودميرات الشهادات تعلو قد أظلت سماءنا بوشاح ودميرات الشهادات تعلو قد أظلت سماءنا بوشاح سوف يطوي الطغاة في كل ساح سما النسر فوق شم الجبال ومضى يرتقي سروح المعالي قد سما النسر فوق شم الجبال ومضى البغي في الظلام تمادى واجه البغي فوق حد النصال وإذا البغي فوق حد النصال بلغ الموت والردى لا يبالي بلظى الموت والردى لا يبالي أنا لله قد نذرت حياتي وسألت الله حسن الثبات أنا لله قد بسم الله الحمد لله والصلاة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 Hvala Allahu Jerašanovu koji nam je podario uputu pravi put put našeg uzora Allaho poslanika i minilika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme na njega donem se salavat i selam sallallahu alaihi ve sellem a zatim mi smo bidin Allah sallallahu alaihi ve sellem večeras I moto večerašnjeg predavanja jeste Kur'anski ajet o vjernici Bojte se Allah Jerešanuhu i govorite samo ispravno. Samo ono što je dobro, što je hajr. Pa će Allah Jerešanuhu, vaš gospodar, popraviti vaša stanja i oprostiti vaše grijehe. Pa onaj ko se pokori Allahu i njegov poslaniku, ali salam, on je postigao ogromnu, uzvišenu nagradu. Znači, on je onaj koji je na ovome svijetu radići dobro djelo i dobra djela stekao Allahu njelešanu zadovoljstvo, stekao Allahu mahfira, njegov oprost, i on je u skupini oni koji će prvi uđi nakon Rasula Muhammed Ali Salam u jannet. Allahum amin. U vremenu koje mi živimo danas, draga moja braća i sestre, vidimo razno razna previranja, razno, razna, razno razne priče, govore, kazivanja i tako dalje i tako dalje doista naših selefusalnih salih ispravni prijevodni su kazali ako mi ne uposlimo dušu sebe, ona će nas uposliti. Znači, ako mi ne uposlimo sebe, svoje tijelo, svoj organizam, svoje srce, svoje sluh, vidi i tako dalje, u pokornosti Allahu Đelešanuhu, ona će, ona duša koja je ta, ta zoista tu na zlu, ona će nas usmjeriti i putiti ka zlom. Mi danas vidimo da jedan mali organ u ljudskom organizmu doista s jedne strane može učiniti veliko dobro i biti sebe uzrok dženneta i dženneta, ali s druge strane također može učiniti veliko zlo, veliko zlo gdje će biti uzrok i sebeb samog džehennema, nizija džehennemski i tako dalje i tako dalje. Hoćemo pa večeras da govorimo o govoru, pogotovo govoru koji Allah Jerišanu spominje u suri Nur u 19. to znači na bosanskom jeziku, oni koji vole da se o vjernicima šire bestizne glasine, čeka teška kazna i na ovome i na onome svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate. Znači, Allah je nešanuhu e, prijeti svakome, jeli, koji širi bestidne glasine, to jest, koji voli ono da čuje vijesti o drugom muslimanu koji su loše iz, samo iz razloga da bi te loše informacije primio k sebi, memorisao i dalje širio. Da nas Allah sačuva tog djela i te duše i toga srca. Boga mi, to je srce bolesno. Onaj ko ima pri sebi ovu osobinu, bolesno, puno Boga mi. Jer Allah je rešanuhu prijeti kaznom žestokom Subhanallah, ne samo na ovom svijetu, što je vrlo interesantno, već i kad i na ovom svijetu. Traki Allah. Šta može jezik učiniti? Zato blaguli se vjerniku i vjernici koji sebe zaposli. A ne može sebe zaposliti ako ga Allah Jerišanuhu ne zavoli i ako ga Allah Jerišanuhu ne uzme kao sluga pokornoga roba kao što dolazi jeli, poznata predaja svima nama Allahu Resula Muhammeda s.a.v. da je kazao koga Allah Jerišanuhu kome Allah Jerišanuhu želi dobro uposti ga u drugoj predaji kaže omilimo ja Resulullah kako ga omili, kako mu uposli kaže tako što će činiti dobra djela subhanallah tako što će svoj kavl, svoj govor samo govoriti hajr, dobro zato dolazi i druga predaja Allaho poslanika ali su nama gdje kaže govori samo hajr ili šuti ili šuti <clears throat> vidjet ćemo subhanallah selefu salih dragi mu brate cijeljena sesta u islamu vallaha i smrt je blizu svima nama ona je toliko blizu po resu, hadisu Resula ali Islama bliže nego što je kragna je ova moja i vaše kragne. Allah akbar. A toliko smo s druge strane opušteni u griješenju. Allah akbar. Boga mi svako od nas neka se upita da li je spreman da ga omotaju neće fine. Oni su lijepi, bijeli, bijeli čisti. Allah, dragi, kakva će moja unutrina biti? Hoće biti kao što je čefin taj, kao to platno, bijelo, čisto, lijepo i za oko, lijepo za sve, alhamdulillah. Mirišljavo ili će biti suprotno tome. Bogano, ružno, gdje se ljudi okreću od tebe, ne žele s tobom susret. <clears throat> Zamislite, subhanallah, kada imaš toliki broj oko sebe ljudi, hvala Allahu i Rešanu, da li u džami, da li ovdje ili ondje, ali ne voli s tobom sjesti. kulturno te izbjegavaju. Mogu biti dva uzroka sebeba tog izbjegavanja. Može biti zato što si toliko, hvala Allahu, nišano, uspio u hajru, dobru i baretu, prava gospodaru svih svjetova, alhamdulillah. Pa sa njegovi šeitani bolje je tebe. Eni, ima šeitana koji se boje ljudi iskreni iskrenije obova pa izbjegavaju, pa danas ću, sutra ću, da, da, nija i tako dalje. A s druge strane, ima i suprano tome. Izbjegavaju te zbog zla koji nosiš u sebi. Zato, Allahu robe, mi koji vjerimo Allaha i sudnji dan, nemojmo dozvoliti i dopustiti bilo ko da je on, da nam dolazi sa ružnim vijestima o drugom muslimanu. Nemoj to dozvoliti sebi. Nemamo mi, subhanala, deset života, dva života. Pa eto, pogriješio sam sad ovaj život, Allah moj, pa će ja se popraviti. Ne. Imamo jedan život, imamo jednu smrt, idemo dalje. Zato, subhanallah, subhanallah, molim Allaha Đelešanu da nas sačuva od jedne te gobe, jedne kazne koju on spušta nekada nas, nekad pojedine robove svoje. A to je kazna kada čovjek izgubi osjećaj za sebe. Ne zna gdje je ni šta je. Luta. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ I nemojte da budete kao oni koji su zaboravni Allah. Allah. To jest na njegove granice, na Kur'an, na sunnet Allah poslanika ali salama, koji objasni Kur'an. Nemoj da budeš kao onaj koji zaboravio na Allah, Jerešanu. Nemoj da budeš kao onaj koji ne zaboravio, zaboravio na ovaj kur'anski aj, sure, nur, svjetlo. Allahu akvar, svjetlo. da ne bi Allah učinio da mi sahabi se ne zaboravimo. To je, brate, kazna. To je patnja. To je kušnja. Allahi, svakim danom možemo sreti takve, takve ljude. Sreti. U našim životima. Da je Allah uputi na pravi put. Da je Allah je rešan uputi na pravi put. Subhanallah. Koliko je pogubno, brate i sestro, slušanje al-fahiše, razvratnog, ružnog govora. Navišemo jedan primjer, životni primjer jednog bračnog druga. Subhanallah. Gdje je mnogo vremena e, njen muž kada, kada smo izašli u baštu da malo sjedimo, sjelimo kad je toplo vrijeme u jednom trenutku bi pao u nesvijest u kom, potpuno u kom i to je se dešavalo više puta došli su k meni po savjet šta da rade i nakon jednog razgovora spadala nazvali su me na telefon i kaže Allah ti svako dobro dao. Mi smo shvatili šta je naš problem. Allah akbar. Ali šta je smanalo? Kad naš je problem, kada bismo izašli lijepo ljetno vrijeme u baštu da popijemo kavu, Subhanallah, ogovarali smo druge ljude. Govorili smo ružne stvari. Bili smo, bili smo špijuni svojim komšnjama da pa bi ja ili ona prenijela vijest jedan drugome. Subhanallah. I tako mi Allah kaže. Subhanallah. Ako se ogret, odreknemo tog grijeha, ja sam uvjeđen da će me Allah Đelešanu pomoći. Bine. Allah. Subhanallah. Pogledajte, brate i sestro. Koliko danas ljudi boluju, ali boluju zbog svojih grijeha. Boluju zbog svojih grijeha zbog svoje neiskrenosti odnosa lijepog naspan gospodara svih svjetova. Zato ima Ahmed, da mu se Allah smiluje bilježi od Thaubana, da je čuo Resula ali Salama da je rekao nemojte uznemiravati Allahove robove, nemojte ih grditi niti ružiti, nemojte tražiti njihove mahane i sramote. Svahan, pola je Resula ali Salama jer ko bude tražio samotu svoga brata muslimana i Allah je šanu će njegovu tražiti subhanallah sam mislite Allah je šanu da traži moju samotu ili tvoju ili našu pa šta će to biti skriveno bojiti ništa i možemo ja od drugog sak, sakriti kamaru samota kamaru mahana ali da laha ništa ne samo to vrate I nastavlja dalje Rasul Ali Selam, kao što je su čuo Teuban. Allah Akbar. Tako da će ga osramotiti u njegovoj vlastitoj kući. O, zbrana. Zamislite sramote. Bilo ti sve išlo uredno. O, ko pomadano je. Nemam da život, porodca, ovo ono na fakat, sve ali nije sačuvao jezik. Hm. I onda ti patnja. Dođe Allah Đelešanu mu dadne hm, da iz tvoje kuće iznjedri u komšiluk velike mahane, velike sramote, velika tuga. Da, juče si ponosito ko nekako udao, pa si tamo jeli ha, storu, jeli malo da vidim šta rade moje komšije, a sad te Allah ponizio, pa si spustio pogled. Ne gledaš više. ne smiješ gledat. Ne smiješ gledat. Ja molim Allaha, Jelešanu, da oni muslimani ili muslimanke koji dođe na, na taj stepen da ne budu od oni koji su zaboravljeni Allah, šanu, da se trznu. Da pa ipak, alhamdulillah, okrenu novu stancu života, pa krenu ako bolja s hajrom u bolji život. Zato jezik je doista, kao što smo kazali, pogotovo širenje, jeli, ružnih stvari o muslimanima, muslimankama. Hvala Allahu, jer je šanu koji mi je dao gore na brdu kuću. Alhamdulillah. Pa mnogi u danas te stvari ne slušam. Bogam. Prođu me, hvala Allah, jer je šanu. Alhamdulillah. Imam svoj život, svoju porodicu, svoj rad, gospodar svih svjetova, uposli svoga roba, jer Alhamdulillah, ne znao gdje ćeš. E tako Allah je šanu kad voli svog roba uposli ga. Tako, svako od nas, Alhamdulillah, Allah je te će te pomoći. Nemo da gubiš, nemo da budiš očajan. La tahzen inna Allahe ma'na. Nemo da tuguješ, kao škar je poslanik, ali sram u Bekru. Doista je Allah je šanu s nama. On će nas pomoći. On će nas izbaviti iz očaja i tuge, iz belaja, siromaštva, bijede. Najveće je bogatstvo, brate i sestro, da spozna šta je ovaj dunja, šta je ovaj svijet, koliko on preznik od gospodara svih svjetova. Da toliko se ne utrkuješ i ćeš izgubiti sigurno bitku. Trkuješ dunjalukom, izgubit ćeš je. Utrkuš se sa ahiretom, pobjerit ćeš, jednila dunjalu, tako dođe, malo hamdula ideš dalje. Zato smo u prošlom predavanju i naveli hadis Rasul Ali Salama, kome bude glavna preokupacija ahiret, o, blagoli se njemu. Blagoli se njemu, spanovata. Blagoli se njemu od Allaha Jerešanu, gospodara svih svjetov. Zato ćemo sada pokušati jedan uvod samo ovog predavanja koji su stvari ili neki lijekovi koji čovjek musliman može da zapadne u taj belaj. Može to iskušenje. Da slabo čuva svoj jezik, svoj govor. Ili slabo sluša svoj, e, čuva svoj sluh, pa sluša ono što ne valja pa mu onda jeli isprlja i ono što je unutra u srcu, pa onda je isprlja jezik i govori tako dalje i tako dalje. Sve je povezano. Sve je lančano povezano, nije ništa odvojeno. Tako i vjeri u islamu. Sve je povezano, alhamdulillah. Prva stvar koja će nas pomoći, bjedni Allah, sa Allahom pomoći, s dozvolom njegovom, kao lijek, kao ona jedna kapsula kad si bolestan od, ne znam, nije od gripe i tako dalje. Jeste sigurnost od Allahu Jeršanu kazne. To jest da znaš da nije, niti nismo sigurni od njegove kazne. Ako se pokvarimo, ako odemo s pravog puta, ne, nismo sigurni, brate i sestri. Niko od nas. Zato Allah Jeršanu jeli, u suri Al-Araf, Bedemi, kazao je, zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne su samo sigurni kao narod, oni kome propas prestoji. Svanalo. Znači, da li kao pojedinac, da li kao zajednica, ako se ne bojiš Allahove kazne, onda znači da Allah sačuva da smo u narodu ili kao pojedinac jeli, propali. Prestoji propast. Zato se trebamo čuvati u ime Allaha Jerešanu čuvati te osobine. A to je da čovjek bude siguran i ubijeđen da je džanetlija. A ja kažem, ništa meni ne može više biti ja sam dženetlija, šta god uradi, alhamdulillah, nisi ti ashab, nisi ti, i tebi je običan džennet, ba, dok si još hodio na dunjavu, nisi ti onaj, jeli, desetca običani džennet, ili oni koji su pod drvetom, jeli, no, ne, mi se, dakle, pa sam nikad se nam razvije, nepokornost, vjernost. Nismo mi ti. A nismo ni takvi. <laughs> I po osaminama. <laughs> Moramo mi se varati, moramo mi lagati, jedni drugi. Trebamo još raditi, alhamdulillah. Ima hajra, ima dobro. Ima, hvala Allahu, jer šanu toliko hajra. Pa subhanallah, zamislite kako je ovo stanje, evo Tuzli, u Zenciju, bilo gdje drugo. Bilo gdje drugo. I Allah je lišanu, alhamdulillah, dao ti svoje svjetlo, dao ti svoju uputu, alhamdulillah, uputio na pravi put. I tebe, ako budeš tvoju porodicu, tvoju suprugu sutra, e, djecom i tako dalje. To su velike nijemati. Znači, Allah Jelšanu, je li to je alamet, znak, dokaz, je li da ti Allah Jelšanu želi dobro. Da se ako voda na putu istine, na putu dženneta, samo ustraj na tom putu. Kazao je mi Kethir da mu sala spinuje na, na ovaj kuranski ajet, to jest, oni se ne boje Allahove njegove sile, snage, osvete, kažnjavanje u momentima njihovog zaborava i nemara. Subhanallah. Pogotovo, brate i sestro, kao škadu ibn Ketir, nemoj zaboraviti Allaha Nelešanu i njegove kazne kada budeš u nemaru, u gafretu. Jer doista, doista, stvar, kada znaš i bojiš se Allahove kazne, kada si u gafletu, u nemaru, ona će te trznuti iz toga gafleta nemara. Pa to usadimo svoje srce ovu, ovu osobinu. a na dio ajeta Allahove kaže se ne boje samo narod kom je, pa, narod kom je prestoji patnja kazna, jel? Kaže Hasan Basi da mu se Allah smiluje, mu'mi radi dobra djela i opet se plaši i strahuje. Subhana. Mu'mi radi dobra djela, ali opet se plaši i strahuje. Dok kaže pokvarenjak la, radi loša djela, a opet je kaže, spana siguran i osjeća se sigurnim ništa mu niko ne može. Evo i danas, evo i sutra, evo i juče. To su naše komšije, koga trebamo, alhamdulillah, odgajati, uzimati, liječiti, čistiti, sapirati. Ali gospodara svi svjetova, Allaha, da Nemoj Allaho robe, nikada zaboraviti na misiju svi Allahovi poslanika vrvjesnika ali se nam. Oni su zbog toga, zbog straha od Allahove kazne i patnje i dan i noć radili na, na, na, zbog, na ovoj vjeri, na vjeri islamu, da prenoće, pre, predos, predoće drugima koji nisu na to istini. Kale rabbi, inni davtu, kao mi lejlem wa nahara. Nuh ali se nam kao što dođe suri Nuh, kazao je gospodaru Allahu Spatala, kaže gospodaru moj, ja svoj narod pozivam i dan i noć. Allah akbar. E, zamislite to poslanika vjerovjesnika Ali Salam, koji imaju porodicu, brate i sest, koji ja i ti, koji imao svoje obaveze, imao i on želac, imao i onda obuće i sakrije sponi stidno mjesto kao i mi. A šta kaže Allahom gdje nešanu? Ne može, narod više ne privata. Pa se kome obraća? Ne ljudima. Gospodaru, Đenešanu, gospodaru ljudi. Inni dao tu kao mi lejne onaharu. Ja za svoj narod pozivam i gospodaru, pozivam se i dan i noć. Falem je zidhum dua illa firara. A pa moje pozivanje, kamet, zamislite, na najljepši način Nuh ali se nam pozivao. Ali nije ništa prouzrkovo osim da se još više od mene, od mene bježa. Firara. Smano. I na posljedku Allah je rešao mu, Nuh ali se nam naređuje da krađi lađu, radi lađu. Čovjek je, smano Pravi lađu, ogromnu lađu u pustinji. Subhanallah. Subhano. Zamislite, danas došao vedan, jeli majstvo, neki pravi gor lađu gore na, na brdu za tušnja. Rekao je vidio Buralin čovjek. Zamislite, kolika je bila e, još veća odbojnost tog naroda, da smo nuhali sa nami, oni koji su verovali sa njim. Ali oni ustraju na pravu putu. On nije, nije, nije, nije nik, nimalo odšao s pravog na puta. Već je bio, alhamdulillah, na pravom putu, pozivao svoj narod i vršio svoju misiju. I svako od nas ima svoju, svoju misiju. Kazao Allah, poslanik Muhammed Ali Salam, doista vjerni gleda na svoje grijehe kao da je na vrhu litice i boji se da se strmoglavi na njeno dno. Zbara, kao da si na vrhu neke litice i sad se ovako ulje. I sad se boji da nećeš pasti. Tako se vjernik u hadisu poslanika ali sallama boji svoga grijeha. Da li se mi tog grijeha bojimo? Ma, ne može niko kada da je bezgrišan, pa svi smo mi imamo svoje pogreške i grijeha i tako dalje. Ali da li, šta, da li ova osobina nas krasi, osobina koje je Allah poslanika sallam kazao u hadisu, da se bojimo tog grijeha, kao da smo na vrhu neke litice, pa se onda tresemo, jel? Svahanala. Od straha. Jasno, gospodana, svi svjetova. Ne od straha da ćeš pasti slitice, ne. I e, od straha da ćeš umjeti, ne. Od straha kazne gospodana svi svjetova. Dok kaže, munafi gleda na svoje grijehe, kao da je na njegovoj nosu se nalazi mušica, pa ovako učini, kada je poslanicila. Pa je otloni rukom, ono, hajde. E daj, ba šta ti meni priča? Bo ja griješ, bo dobro, nema šanse, da. Čovječe, s kime god pričaš, svi melek. Allah akvar. Sve nešto bezgrešno. Ali kad nešto počneš raditi, oh, <gasps> to da ja. Toliko rušenja imane, ta e, poverenih stvari, dogovori se tada, dođe nekad prekustra, sutra prekustra. To ovo kaže, ma ne, subhanallah, Allah sačuva. I ovo stanje u društvu, evo, u našoj državi, je dobro, alhamdulillah. Dobro je. Ne, evo, par sam ubistava, jel, desetak, mjesec, mjesečno ili ne znam, jel, tako. Treba puno više da Allah sačuva. Ljudi, ljudi, no, nenormalno. Toliko je griješenja, subhanallah. Zbog njegdog grijeha, brate i sestro, kog evo imamo i u Tuzli, u kom je svi šute, homoseksualizam. Sve pa imamo čovječe u parku, samo mali iziđe i ovako, op, i auto stoji i ode on, spušteniju. Jedan grijeh, znova Nuh ali salam, Allah je šanu, ama sravnio to nazve, okrenuo ga, uzdrgo ga u nebesa pa ga okrenuo na opačke. Pa hajmo dole. Subhanallah. Kao re, dobro nam je to se mašlo, vidi. Idu grade u nebesa, nećeš i ti. Znači, neću krenuti ovako, ali ću prosti ovako. Čovjek, što kada je arapska poslovica, ko kome tu nekom drugom kopa jamu, sam u nju pada mi tu znači ovdje jeli, iskupali jame, a ne čini da ćemo, jel, samo da malo fali. E ona arapska podrednica se, e, jel, da Allah sačuva i da ne bude to, a da se ne obestini. Koliko je čovjek nezreo, koliko je čovjek jeli, spreman zbog šećara, malo, jel, nonsa, da proda svašta nešto. Zato je Rasul Aleyhisselam i kazao da će presudnji dan biti takvih ljudi koji će prodavati svoju vjeru za, za, za, za ono što vrlo malo, malo, nikak, ništa ne vrijedi. Prodavit svoju vjeru. Osvanuti je li kao vijenik, ali kao nevijenik. Znači za jedan dan, za dan je sati, znači iz, mm, iz imana postaće nevijenik. Iz vjerovanje u nevjerovanje. Allah Njelešanuhu Jeli, ja poručujem studijima Tafi Fin, pa kaže, a nije tako. Ono što su činili i radili, prekrilo je njihova srca. Subhanallah. Ono što čovjek radi, pa se zato, brate i sestro, upitaj, kada izgubiš osjećaj imana, kada izgubiš osjećaj vjere u gospodara svih svjetova, vjere u povratak Allaha, Allahu Đerešan, vjere u smrt, vjere u kabur, u sudnji dan, u sirat šupriju i tako dalje, tako dalje, vrat se na ovaj kuranski ajed. Dama nam prekriva naša srca. Možda nije potpuno, ali pomalo. Nijedan grije, brate i sestro, koji čovjek učini, a da nemamo odmah poslije toga posljedicu, a to je da se formira jedna tačka na našem srcu. I ako se ne pokojimo Allahu Đerešanu, ona se povećava. To jest, grijeh za grijehom ide. Kao što dobro za dobrim ide. To je svetara, tako. Činio si bratu muslimano dobro, alhamdulillah, pomogao si ga i tako dalje, podučio si ga šta to znači i još mora pomagati drugoga a ovaj drugi pomaga i tako ne. E zato ide nagrada sa nagradom, a kaza, kaza sa kaznom. Zato je Ibn Đari, Tirmidi, Ibn Mađa, An-Nesaj, prenose hadis od Buhurere da kazao Allah poslanik ali sanam, kada rob počini neki grijeh, na njegovom srcu se formira crna mrnja. Ako se od grijeha pokaje, srce mu se ponovo očisti, a ako nastavi činiti, mrlja mu se povećava. Subhanallah. Znači, mrlja mu se, mrlja mu se povećava. Sve dok ne, ne obuhati komplet srce čovjekovo. I onda je, brata i sestro, onda je tada šeitan potpuno okupirao i uzao naše srce. Uzao naše srce. Tako da, takva srca ne čuju Kur'an, ne čuju hadis, ne vide, ne znaju, la jafqahum, ne razumijevaju, ne shvataju i tako dalje, tako dalje. Da nas Allah sačuva toga. Zato Allah je rešano u suri An-Nisa, jer nam kaže, smanala prelijep dio kur'anskog ajeta, zaista znajte da Allah Jeršanuhu stalno nad vama bdi. Znajte da Allah Jeršanuhu vas vidi. Čuje vas. On, subhanahu wa ta'ala. Zato sačuvajmo svoj jezik. Zato sačuvajmo se od bestreznih krasina, riječi i tako dalje. Kod imala muslima možemo naći hadis Allahu poslanika, ali su nama da je rekao dovoljno čovjeku grijeha da prenosi ono što je čula kazala. Kile vaka, čula ka, čula sam, bolan, čuo sam, čula si, kazala je ovo, subhanallah, subhanallah, i ti to prenosiš, da Allah sačuva. Da Allah sačuva nas toga. Znači, dovoljno je, zamislite, da ništa, nikakav grih ne činiš. Nija niti Allah robe. A samo prenosimo, ha? takve vijesti, informacije neprovjerene, a da Allah sačuva nas da ne upadnemo u govaranje u potvoru i tako dalje, dovoljno je, kada je poslani Gansana. Subhanallah. Što je dovoljno? Dovoljno je da, da ne bude od uspjelih i na ovom, i na ovom svijetu. Dovoljno je da stekne kaznu Božiju, Allahovu kaznu, dovoljno mu je, subhanal, pogledajte, pogledajte, samo da već raz shvatimo ovaj hadis, Allaho poslanika, ne sam bilo bi nam dovoljno. Da znamo, subhanallah, ako ti neko došao, pa kaže, rekla je, ono, rekao je ovo, tako, tako, kloni ga se, na najljepšina, ne možeš ga posavjetovati, neće da primi tvoj savjet, Allah mu stane, kad te oslove džahili, kaže Allah Dilšanu, pa reci im selama. Mi nekaj na vas. Odo ja od vas. <laughs> Allah salame. Bolje mi bežati od vas. Jer dovoljno je grija čovjeku. I ako prenosi, i ako sluša. Jer ti ako slušaš, brate i sestru, sutra ćeš biti taj koji ćeš prenositi ne može biti suprotno tome, nismo mi Allah. Znači, ovaj sur radio greš sa ušima, e, sad ćeš malo sa srcem, pa onda sa jezikom. To tako ide. Pa se onda pokvari i oči, vid i tako dalje, i tako dalje. Sada ćemo, ako mogu da jeli, prenijeti razgovor koje Allah Jerešanu spominje suri Safat. Razgovor stavnika dženneta. Subhanallah. Koji se vezuje na ovu temu. Pa kada je Allah Jerešanu značio na bosanskom jeziku, i oni će jedan sa drugim razgovarati. Znači dva džennetlije. Allah akvar, ušao si u džennet i tvoj prijatelj Ahbab ušao u džennet i pričate i nas drugim. Pa kada je jedan od njih, reče mu, imao sam druga jednoga. To jest imao sam druga nevjernika na Dunjaluku, ali drug je bio. Sa mnom se družio, jeo, pio, i ja išao njemu, on meni i tako dalje. Subhanallah. Ko je govorio, govorio mi, zar i ti vjeruješ? Zar i ti vidio te klanjaš, postiš? Pa kaže, zar i ti vjeruješ? Je li to moguće? Nevjerovatno. E, zato što sa, sa njim si griješio, jel? Juče je rođa Helije tu neznanje. Pa Allah te po pa hamdala uputio na pravi put. Pa kaže ti, zar i ti vjeruješ? Da ćemo kad pomrijemo i zemlja i kosti postanemo, doista račun polagati. Pa će im se karati Hoćete li da pogledate? I oni će pogledati i toga usred džahennema ugledati. To jest onoga jučer prijatelja. Znate, njalo koji je govorio, pozoriti vjerujem. Pa će ova dva baba jeli, vidjeti tog trećeg u džahennemu. Danas Allah sačuva džahennema, džahennem shvatiti. Allaha mi, reče ovaj njegov prijatelj, umalo me nisi upopastio. Umalo nisam i ja s tobom u džehennem otišao. Pogledajte ovog divana u džennet. Ja. umalome čovječe, svojim lošim idejama umalome nisi popastio. Umalome nisi sa lošim prezentovanjem vjere, umalo nas nisi u džehennem odveo. Pa me Allah je lišanu putio na pravi put da vidim šta je istina, a šta laž. I dalje kaže Allah Jeršanu, jeli, u razgovoru između dva prijatelja, nakon što je rekao, zamolo ono me nisi upropasnio, da mi je milosti gospodara moga. Allah. Samo da nije milosti gospodara moga, i ja bih bio od privedenih. Subhanallah. I ja bih bio od onih koji će džehennem to jest prije džehennema, zebanije ščupati. Za kiku i za dole nadvatice. Pa će me baciti, priveden sam, idem ka džahennem. Ali Allahova milost je bila jača. I on me, alhamdulillah, sačuvao da ja budem s tobom, s tobom u džahennemu. Na ajet iz ovog razgovora i on će pogledati i toga usred džahennema ugledati kazao je Ka'ab ibn Ahbar da me sallaha smiluje u džennetu imaju prozori. Pa ako neko slavnika dženeta htjene da vidi svog neprijatelja u vatri, svog neprijatelja vješkoga, svjetskoga, bilo kakvoga, ako hoće da vidi svog neprijatelja u vatri, pogledat će kroz prozor, pa će biti još više zahvalan Allahu Đerešanu. Subhanahu. Pogledat će kroz prozor dženeta i vidjet će tog dženemliju, ne, ne neprijatelja, protivnika, koji govorio loše o tebi, ne, subhanallah, htio da te odvrati sa istine iz pravoga puta, a pa što će ti ovako, što si ovako, pa što ti klanjaš, što ti ovo nosiš, što ovako. Subhanallah. Ugledat će kao djehennem. Allah mi reći će, zamono me nisi popastio, karim kethir, da sam Allah smiluje reći će mu'min kjafiru, reći će vjernik nevjerniku, tako mi je Allaha, skoro si me upropastio, da sam te samo poslušao. Samo da sam te malo poslušao. Pogledajte koliko je važno sluh. Samo da sam te poslušao. Zato Allah je rešanu nam poručuje i kaže, kaže i tako mi gospodara tvoga njih ćemo sve na odgovornost pozvati. Allahu akbar. Svi brate i sestro će biti pozvani na odgovornost. I ja i ti. Zato poznati učenjak Mufesir Mujahid, da mu se Allah smiluje, u povodu ovog ajeta je kazao bit će pozvani na odgovornost u vezi sa riječima La ilaha illallah. Zbana. Da li smo shvatili La ilaha illallah? Zato islamski učenjaci i sa ćemo završiti predavanje kao što je Sejidin Musaid i ostali učenjaci, su kazali da la ilaha illallah ima sedam, sedam šartova, sedam uslova. Da bi gospodar svih svjetova primio la ilaha illallah, moje i vaše, naše, moramo ispoštovati sedam šartova. Prvi šart i uslov jeste el ilm, znanje znanje, shodno kuranskom majetu sura i Muhammed, i znaj da nema drugog Boga osim njega. Fa'alamu znaj, znači ima i znanje, da je Allah njerašanu jedan gospoda. I ono je naravno, brate i sestro, suprotno neznanju. Znači, ako čovjek osoba naspram gospodara svi svijet svoje vjere islama je neznalica onda ima problem sa la ilaha illa Allah subhanallah koliko danas ljudi kare la ilaha illa Allah ali ne zna šta znači subhanallah koliko evo hvala Allahu s jedne strane koliko djece u, u školstvu nauči la ilaha illa Allah ali pa samo lako je li shvatilo šta znači la ilaha illallah? Da li ima znanje po tom pitanju? Druga stvar i drugi šart jeste el yakin. Sigurno ubeđenje u sve ono što je došlo gospodara svi svijeta. Znači da si ubijeđen u la ilaha illallah. Da je samo Allah taj koji se obožava. Da je samo Allah njenšanu gospodar svi svijetoma suprotno tome je se sumnja bilo koja vrsta sumnje vodite šta ka tome da šart uslov si nisi ispunio la ilaha illa treća stvar i treći šart jeste al kubul da se srcem jezikom iskreno prihvati sve što podrazumijeva la ilaha illa jezikom i srcem. To znači, prihvataš gospodara svih svjetova, prihvataš ono došlo, što je došlo Kur'anom, prihvataš sunet poslanika, prihvataš ovo, prihvataš ovo, tako dalje. Znači sve to što je došlo i islamom, tako reći, ti si Hamdala prihvatio. Ja da je šanhu, je na pol prihvatio to što si ti prihvatio. Alhamdulillah, i tvoj šart, u ustav, la ilaha illallah, je pri tebi. Četvrti šart jeste el inqiyada potpuno predanje u zaduženjima koje dolaze sa la ilaha illa Allah. Subhanallah, vrlo interesantno. Što to što znači? Ne moraš kanati la ilaha illa Allah, a ob ne obožavati gospodara svih svjetova. Znači, imaš problem u, u, u šartu, u uslovu samom la ilaha illa Allah. Ni shvatio la ilaha illa Allah. Peti šart i uslov jeste esitko. Iskrenost jezika La ilaha illa Allah. Šesta stvar, el ihlas. Iskrenost djela sa iskrenim nijetima. Ili nijetom. Znači, iskreno djela. A djelo podnači, jel, isto samo srce. Znači, da tvoje i moje djelo bude samo u, u ime gospodara svih svjetova. I to na šart, la ilaha illallah, smo shvatili, hvala Allah, i on, gospodar svih svjetova, prihvatio naše la ilaha illa Allah. I naravno, sedma stvar ili sedmi šart jeste el muhabbe. Ljubav. Šta to znači? Ljubav prema ovim riječima. To je ljubav, sve ono što je došlo pod la ilaha illallah. Subhanallah. Voliš Allaha. Jelešanu, voliš, ku, voliš poslanika, ali sama, voliš ovo, voli. Subhanallah. To jest da voliš ono što Allah voli i da mrziš ono što Allah Jelešanu mrzi. Zato, ovi sedam šartova, sedam uslova, stano trebamo se posjećati. To je isto. Stano trebamo, zbog čega? Subhanallah, pa, to je šart, šartovi, la ilaha illa, šartovi da bi Allah nje Jelšanu na svojim danu prihvatio naše ima, svoj, našu vjeru, gospodara svih svjetova. Zato, molim Allah Jelšanu, gospodara svih svjetova, da nam oposti grehe, da nam se smiluje, da ovo bude dokaza nas, ne protiv nas. Molim Allah Jeršanu da nas sačuva naša srca, naša jezika, naše sluva, naše vid, od bilo koje na prema gospodaru svih svetova. Molim Allah Jeršanu da pomogne ovu umet zajednicu muslimana. Molim Allah Jeršanu da nas pomogne u davi pozivu ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Molim Allah Jeršanu da bude na putu istine, ne na putu laži. Molim Allah Jeršanu da pomogne muslimane čitomog svijeta. Molim Allah Jeršanu da pomogne muslimane u Siriji, u Jemenu i bilo kojim drugom zemaljskoj kugli ovdje na ovom zemlju. Doista svaki muslima muslimaka na velikim su iskušenjima, jer mi smo jedno tijelo, mi smo jedno tijelo. Kada jedan dio organ tijela boluje, ne znam, nija, ubodi, bilo šta drugo, pa komplet tijelo, alhamdulillah, osjeća nesanicu, komplet tijelo osjeća, jeli, ono što osjeća, jora je tamo na kraju zemaljske kugli. Da li bio vjernici i vjernica? Vjernik ili vjernica? Molim Allah, jer šanuhu, da budemo do iskreni da prihvatimo i da shvatimo i da imamo pri sebi šartove ovih la ilaha illallah. Molim Allah djelšanuhu da on subhanahu wa ta'ala očisti naša srca. Da nam očisti naša srca. Doista u današnjem vaktu prljavog vremena. Molim Allah djelšanuhu da ova vjera, ova islam, alhamdulillah, uđe kao što je došlo hadiso poslanika ali nama u svaku kuću ona ovoj zemaljskoj kugli. Molim Allah Jeršanu da nas sačuva on subhanahu wa ta'ala od loših mišljenja prema drugom bratu muslimanu. Allahume amin. Assalamu alaikum. Jedna samo napomena, jer ja sam dobio zadaću onaj da vas posjetim, jel, pa hvala Allah Jerišanu, udruženje građana u Azaj, hvala Allah, radi, eto, dugogodišnji ima svoj rad, alhamdulillah, i taj rad to doista treba pripomoći i pomoći. Zato su braća, jeli, hvala Allah Jerišanu, formirala jedan donatorski letak koji je već bio, jeli, tradicionalno vezan, jeli, ovdje kroz naš rad, da bi se pomogla, jeli, ova vjera, ova islam, jeli, da bismo mogli raditi te sve davinske aktivnosti koji radimo, koje ćemo ako voda, jeli, planu dalje da radimo, tako da svako od nas, svako od nas ko želi u ime gospodara Svisvjetova pomoći, neka iskreno pristu u pitom 12. mlečku. Imamo ovdje brata Mustafa, sen, a, sekretara jedne oazi, možete se njima obratiti, inša Allah. Doista, doista, Allah, možete i može nas, i mene, i tebe, brate, i cijena sestro, ona marka i pola marke sačuvati džahennem. Pomozimo. Nemamo da budemo, ja vidim ovo, vidim ono, vidim ako, vidim ako. Nemamo to pri sebi da imamo. Malo prije smo govorili da ružne stvari, sumne, to su sve šetana. Mi hvala na Jeršanu, imamo dogodišnji rad, imamo stabilan rad, dave. I to je ono što je vrlo bitno u današnjem aktu i vremenu. Danas kad je vrijeme, nesta, to je ljudi nestabilno vremenu, mnogi muslimani rade pa ne rade, pa ovo pa ono, hoće ovako onako, nekakvi kamaro formula imaju, jel, ali nemaju nikakvi ili malo, malo rezultata u svom radu. Allah, mi smo ovdje, alhamdulillah, e, deveramo, predevani smo sva ta iskušenja, jeli, da li svana ili iznutra dolazila, pa Allah je rešano gospodar koji, alhamdulillah, je odredio keramika, katvin časne pisane, sve on piše, sve oni pišu. Vakafa billahi šehidan, a doista je Allah je dovoljen kao svjedok. Zato pomozimo u davu, pomozimo mu davu, jer doista, hvala Allah, Đerešanu, e, mi svomi, našim radom možemo pohvaliti, da hvala Allah, iz dana u dan imamo, alhamdulillah, nove lica, nove face koji se vraćaju vjeru islamom, alhamdulillah, našim, našim radom, alhamdulillah. Zato pomozimo, ko može, koliko. Znači, Allah Đerešanu ne opterećuje niko preko mogućnosti. Fetakullahi ma sata'atum, bojte Allah koliko možete. Pa budu da vas vam nagrati.